Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Peshin namozining o'qilishi. 345-savol. Peshinning avvalgi sunnati qandoq o'qiladi? Javob. Avval peshinning to'tirka sunnatini o'qish uchun niyat qilamiz. Ondan bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 harakat o'qib o'ltiramiz. O'ltirganda tahiyyat duosini o'qiymiz. Ondan 3 rakatga turamiz. 3 va 4-chi rakatlarni avvalgi 2 harakatga o'xshash shaklda o'qib bo'lib o'ltiramiz. Bu o'ltirishda tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni to'liq o'qiymiz. Ondan ikki tarafga salom berib namozdan chiqamiz. 346-savol Peshinning farzi qandoq o'qiladi? Javob. Takbir etib bo'lgandan keyin peshinning farzini o'qishga niyat qilamiz va Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Dastlabki ish harakat xuddi bomdod namozining farziga o'xshash o'qiladi. 3-2 rakatdan keyin o'ltiramiz. O'ltirishda tahiyat duosini o'qiymiz va 3-rakatga turamiz. 3 va 4-rakatlarda Fatiha surasidan keyin sura o'qimaymiz. 4-rakatning oxirida o'ltirib tahiyat salli, barik va robbanalarni o'qiymiz va ikki tarafga salom beramiz. 347-savol. Peshinning oxirgi sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval peshinning oxirgi ikki rakat sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining ikki rakat sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Asr namozining o'qilishi. 348-savol. Asr namozining ta'kidsiz sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval asr namozining ta'kidsiz sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan bu sunnatni xuddi peshin namozining oldingi 4 rakat sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. 349-savol. Asr namozining farzi qanday o'qiladi? Javob. Avval takbiri etib bo'lgandan keyin asr namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi peshin namozining farziga o'xshashla o'qiymiz. Sham namozining o'qilishi 350 savol. Sham namozining farzi qandoq o'qiladi? Javob. Avval takbiri etib bo'lgandan keyin Sham namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Sham namozining farzi 3 rakat bo'lib, u bomdod namozining farziga o'xshash 2 rakat o'qilib bo'lgandan keyin o'ltiriladi. Bu o'ltirishda tahiyat duosini o'qib, 3-rakatga turamiz. 3-rakatda Fatiha surasini o'qiymiz. Ondan ruku va sajdalarni qilib bo'lgandan keyin o'ltirib tahiyat salli barik va rabbanalarni o'qib ikki tarafga salom beramiz uch yuz ellik birinchi savol sham namozining sunnati qandoq o'qiladi javob avval sham namozining ikki rakat sunnatini o'qishni niyat qilamiz Ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshash o'qiymiz. xubdan namozining o'qilishi. 352-savol. xubdan namozining farzi qandoq o'qiladi? Javob. avval takbiri etib bo'lgandan keyin xubdan namozining farzini o'qishga niyat qilamiz Ondan uni xuddi peshin namozining farzini o'qiganga o'xshash o'qiymiz 353-chi savol. Xubdan namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval xubdan namozining sunnatini o'qishga niyat qilamiz, ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. Vitr namozi va uning o'qilishi. 354 savol vitr namozi degan qandoq namoz javob vitr namozi taq namoz degan ma'nida bo'lib oqshimi o'qiladigan uch rakatlik namozdir vitr namozni o'qish vojibdir u xuftandan keyin o'qiladi vitr namozi odatda jamoat bo'lmay yolg'iz holda o'qiladi ramzonda taravih namozidan keyin jamoat bilan o'qiladi vitr namozini ramzondan boshqa vaqtlarda jamoat bo'lib o'qish sunnat emas ammo jamoat bo'lib o'qish bo'laverdi uch yuz ellik beshinchi savol vetr namozi qandoq o'qiladi javob avval vetr namozini o'qishga niyat qilamiz ondin bomdod namozining sunnatiga o'xshash ikki rakat namoz o'qib bo'lgandan keyin o'ltiramiz bu o'ltirishda tahiyat duosini o'qiymiz uchinchi rakatga turamiz uchinchi rakatda bismillohni to'liq o'qib sura fotiha o'qilib bo'lgandan keyin yana bir sura o'qib bo'lib qo'llarni ichki yonga qo'yib bergan holda allohu akbar deb takbir etib qo'limizni quloq egizligida yuqori ko'taramiz andin qo'llarni qaytadan kindik ostiga yoki ustiga qo'yib turib qunut duosini o'qiymiz qunut duosi allohumma inna nastaynika va nastag'firuka va nu'minu bika va natavakkalu alayka va nusni alaykal khayra nashkuruka ولا نكفرك من نحلى ومن يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ترجمة Ey Allah, seningdan yordam so'raymiz, sendan mag'firat tilaymiz. Sana ishonamiz, Sana tevekkül kılımız, seni yakşı terpler bilen vediyeyleymiz. Sana şükür kılımız, naşükürlük kılmayımız ve sana asilik kıgandın yüz öreyimiz. Ey Allah! Sana ibadet kılımız, sen üçünle namaz okuyumuz ve secde kılımız. Senin razılıkanğa eriş üçün tirişimiz ve aldırayımız. Rahmetanı ümit kılımız ve azabından korkumuz. Hakikaten senin azabın küffarlığı yetküçüdür.'' Namazdan keyin o'qiladigan duolar. 356-savol. Namazdan keyin qanday duolarni o'qish yaxshi? Javob. Namazdan keyin tuvandagi duolarni o'qish sunnatdir. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Allohumma antas salam. Allohumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalali val ikrom. Tarjimasi: Alloh taoladan mag'firat tilayman. Ey Alloh, Sen tinçlik bəgüçsən. Tinçlik zodi seningdin. Ey ulug'liq va fazli karam egisi bo'lgan Alloh, sen haqiqatan kattalarning kattisisan. İmam muslim rivoyat qilgan. La ilaha illallah vahdahu la sharika lahu.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 qodirdir kuch quvvat faqat alloh taolodindir biz faqat alloh qilib ibodat qilamiz u ne'mat va fazil keram egasidir u eng esil madiya va maqtashlarga loyiqdir alloh taolodan boshqa haqiqiy ma'budi yo'qdir kofirlar yomon ko'rgan taqdirdami biz ibodatni allohga xos qilgan holda haq dinga e'tiqod qilamiz imom muslim rivoyati payg'ambar alayhissalom bir hadisda bu duoni har namozdan keyin o'qigan kishining dengizning ko'pigida ko'p gunohi bo'lsinmi mag'firat qilinadi deb ko'rsatgan subhanallohi alhamdulillahi allohu akbar tarjimasi olloh pokdir barcha madiya alloh xosdir alloh ang buyukdir bismillahi rohmanir rohim qul huvallohu ahad allohu samad lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad tarjimasi Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Etkin ki, o Allah birdir. Həmmə Allahqa muhtacdır. Allah bala tapqanmı emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tengdosh bo'lolmaydi. Sura İxlos. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq va min sharri ghasiqin idza waqab va min sharri naffasati fil 'uqad. va min sharri hasidin ida hasad tarjimasi nihoyat shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman maxluqotning sharridan qorong'uliqi bilan kirgan kechining sharridan tunlarga dam sog'uvchi seyrgarlarning sharridan subhining parvardigori allohga sig'inib panoh tilayman degin sura falaq bismillahi rohmanir rohim qul auzu bi rabbin nas malikin nas ilahin من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمسي نهايت شفقتلك مكربان الله نن اسم بلن باشلايمن insonlarning parvardigori insonlarning podshohi insonlarning ilohi allohga sig'inib kishilarning dillarida vasvas qilg'uvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yoshirin shaytonning vasvasining sharridan panoh tilayman degin so'rinas ixlos falaq naz so'rlari bomdod va sham namozlaridan keyin uch qatimdan boshqa namozlardan keyin bir qatimdan o'qiladi allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه إبضهما وهو العلي العظيم ترجمة bir alloh taolodan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir olloh hamma هم tirikdir hammani idora qilib turg'uvchidir u mugdab qolmaydi uni uyqu bosmaydi Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh taolaning ruxsatisiz kimmi Alloh taolaning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyodagi, kaynidagi, ya'ni oxirati uchun tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Alloh taolaning ma'lumotidan Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Alloh taolaning ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. O yuqori martabalikdir hammadan ulug'dir sura baqar 255 oyat yuqorqi so'ralar har namozdan keyin bir qitimdan o'qiladi la ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu bi biyadil khayr va huwa ala kulli shay'in qodir tarjimasi bir alloh taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir alloh yolg'izdir uning hech sherigi yo'qdir Podshohlik hamdu sanolar uningga xosdir alloh o'ltiridi tirildiridi yaxshilik uning qo'lidadir alloh har narsaga qodirdir imom termiziy rivoyat bomdod va sham namozidan keyin o'n qitimdan o'qiladi اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ترجمة ey olloh seningdan manfaatli ilm halol rizq va dargohingda qabul bo'ladigan amalga muyassar qilishingni tilayman ibn moja rivoyat yuqorqi duolarni o'qish afzaldir biroq bularni o'qish namozning shartlaridan emas balki mustahabdir duolar o'qilib bo'lgandan keyin duoga qo'l ko'tarib o'zimizning tilaklarini alloh taolodan so'raymiz namozdagi makruhlar va namozni buzadigan omillar 357 savol namozdagi makruhlar qaysilar javob namoz o'qilayotganda tuvandiki ishlarning birasi sodir bo'lsa namoz makruhlik bilan ado topgan bo'ladi birinchi vojib deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish masalan namozda so'ra o'qishni tark etish yoki fotiha so'rasini boshqa so'radan keyin o'qish yoki maxfiy o'qiladigan namozni unlik o'qishga o'xshash ikkinchi sunnat deyilgan ishlardan birasini yoki hammasini tark etish masalan sano o'qishni yoki ruku va sajdalardagi tasbehlarni tark etganga o'xshash uchinchi namozda o'ri turganda bir yagi yo'lni velish o'ng so'lga tavrinish va qasddan bir narsani purash to'rtinchi namozda o'zursiz badashqan qurib o'ltirish va inson yoki boshqa jonliqlarning surati tushirilgan kiyimlar bilan namoz o'qish beshinchi ruku va sajdalarni to'xudan cho'qigandek oldirab qilish oltinchi namozda uzrsiz kerilish yettinchi birov salom qilsa qo'l yoki bosh ishorati bilan qaytirish agar so'z bilan qaytirsa namoz buziladi ammo jamoat bilan o'qilgan namozda imom qiroatda xatolashsa lo'qmi selish joizdir 8. namozda ko'zni yum bilish yoki o'ng so'lga yoki osmonga qarash va salomdan burun bosh ko'zni surtish 9. boshqalarning yeniga kiyip çıkılı bombaydıgan nachar kiyimlerini kiyip namazgı turuş. 10. ruku ve sajdalarga ötüşte takbirlarni öz vaxtıda tertip boyutca etmaslıq. 11. Namazda turup turib kılıdgan yerdeki şeyhil ya ki başka narsalarni ilu etiş bilen bir qitimdan artıq mashg'ul buluş. 12. ikkinchi pokizligi shubhelik joylarda cherkovlarda butxonalarda mo'nchilarda odam o'tib turadigan yo'llarda namoz o'qish o'n uchinchi farz namozda boshqa so'zlarni biladigan kishining birinchi rakatda o'qigan surasini ikkinchi rakatdami qayta o'qishi yoki qur'oni karimning tartibiga xiloflik qilishi masalan birinchi rakatda ixlos surasini ikkinchi rakatda lahab surasini o'qiganga o'xshash tartib buning aksidir o'n to'rtinchi jamoat bilan o'qilgan namozlarda oldingi safda bo'sh o'rin bo'lsinmi orqa safda turish o'n beshinchi yeniyotgan o'tqa yoki jonliqlarning rasmiga yoki qabriga qarab namoz o'qish o'n oltinchi tarti qistab qolgan vaqtda namoz o'qish o'n yettinchi namozda turib barmoqlarni qarsildatish chivinlarni urkitish bilan mashg'ul bo'lish ammo yilonchayon va har qanday ziyonli qasharatlarni namozda turib o'ltirish joizdir o'n sakkizinchi ikkinchi rakatda birinchi rakatda o'qiganidan uzun sura o'qish o'n to'qqizinchi ruku va sajdalarda o'qiladigan tasbehlarni qo'l bilan sanash va hozir bo'lgan tomoqni qo'yib namozga turish chunki bunda qilish xushuga to'salg'i bo'ladi yigirmanchi sajdada peshonani yerga tekkizmasdan salla yoki do'ppa va yoki quloqchini ustiga sajda qilish muloyiza makro yoqtirilmagan ish deganlik bo'lib uning bilan ibodatlar buzilmaydi ibodatning sufitiga ta'sir yetmaydi shundoqdimi makruh sanalgan ishlarni qilmagan yaxshi uch yuz ellik sakkizinchi savol namozni buzadigan omillar qaysilar javob namozni buzadigan omillar tuvandikilar birinchi namozni qasddan yoki savallikdan so'zlash ikkinchi namozda o'ziga anglangidak ovozda kulish ammo namozda boshqalarning onglig'idak qoqoqlab kulishi bilan namoz va tahorat har ikkisi buziladi uchinchi namozda oh uh voy voy deyish 4-нче to'rtinchi namozda dunyolik ishlar uchun ovozli qoldi yig'lash beshinchi namozda turib har qandoq bir savolga yoki chaqirg'uvchiga so'z bilan javob berish oltinchi namozda ko'ksini qibla tarafdan boshqa tarafga cho'rish yettinchi namozda boshqalarning qo'lidan bir narsa elish sakkizinchi namozda qasddan yoki savallikdan bir narsa yeyish va ichish seg'iz g'o'potang chaynash ammo tishlarning oralig'ida qolgan тамақ qoldiqlaridan noqut miqdoridan kichik narsani yutib silish bilan namoz buzilmaydi 9. o'zdirsiz oldi golni qirish imomning xatoligini eskartish yoki o'zining namozda ekanligini bildirish yuzasidan golni qirish bilan namoz buzilmaydi 10. namozda uch qitimdan ortiq bir yerlarni qoshlash yoki tatlash va yoki 11. o'n birinchi har qandoq bir og'riq uchun ovoz bilan 13. Namazda qaysi bir sabab билан tahoratning buzilishi. 13. Namazda кичик harakatlarni ko'p qilish, ammo bir qo'l билан kiyimini tuzash билан namoz buzilmaydi. 14. Sajdada ikki putining biraqlik yerdan ko'tarilib кетиши. 15. Erning yolg'iz ят аял билан birga turib yoki uningga имам bo'lib намаз o'qish. Ammo erning o'zining ayoliga yoki nikohi uning bilan bog'lanmaydigan ayol tuqqanlardan birasiga imom bo'lib namoz o'qishi joizdir o'n oltinchi qasdan alda biror faoliyatni imomdan burun qilish masalan imomdan burun ruku yoki sajdaga ketganga o'xshash ammo sahvallikdan qilib silib darhol qaytib imomga egashsa namoz buzilmaydi o'n yettinchi namozda kishilar bilan so'zlashgandek duo qilish o'n sakkizinchi birovning savoliga javob berish maqsadi bilan qur'ondan bir oyat o'qish o'n to'qqizinchi namozda avrat joylarining ma'ni qilinadigan darajada echilib qilishi yigirmanchi namozda oyatlarni ma'nisi buziladigan darajada xato o'qish yigirma birinchi namozda o'shini yo'qitib qo'yish yigirma ikkinchi ayollarning namoz ustida oyliq odatining kelishi yigirma uchinchi tayammum bilan namozda turgan kishining namozda turib suni ko'rishi oyoqlarga masih qilgan kishining masih muddati tugishi yigirma to'rtinchi namozda farz deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish masalan sajdani yoki rukuni tark etganga o'xshash namozga munosabatlik masalalar namozni to'xtatish yoki kechiktirishni vojib yoki joiz qiladigan ishlar 359 savol namozni to'xtatish yoki kayniga surishni vojib qiladigan sabablar qaysilar javob namozni to'xtatish yoki kayniga surishni vojib qiladigan sabablar munolar birinchi biror zolimning yoki yirtqich hayvonning hujumiga uchrash suvga cho'kib ketish bo'g'ilib qolish, o't ichida qolish tufayli halokatlik ahvolda qilib yordam so'raganlarga yordam berish zaruriyati tug'ilsa namozni darhol to'xtatish vojibdir ikkinchi ota onasining birasi jiddiy yordamga ehtiyoj bo'lib chaqirgan bo'lsa farz namozda turgan bo'lsimi uni to'xtatish vojibdir ammo odatdagi ishlar uchun chaqirgan bo'lsa farz namozdan boshqa namozlarni to'xtatishga bo'ladi uchinchi bolasining o'lib ketishi yoki beshig'i biror hodis kelishidan qo'rqqan ota onaningmi namozni to'xtatishi yoki kayniga surishi vojibdir to'rtinchi yirtqichlarning mollarga hujum qiladiganligini yoki biri amoning quduqqa yoki tomdan tuvanga tushib ketadiganligini aniq taxmin qilgan kishining uni qutqizish uchun namozni to'xtatishi vojibdir ammo halokat ehtimoli kuchli bo'lmasa namozni to'xtatish vojib emas balki joiz bo'ladi ya'ni xolis to'xtatdi xolis to'xtatmaydi 360 savol namozni to'xtatish yoki kayniga surishni joiz qiladigan sabablar qaysilar javob namozni to'xtatish yoki keyniga surishni joiz qiladigan sabablar tuvandikilar birinchi mol mulkining o'g'irlanishidan ansirgan kishining garchi mol boshqalarning bo'lsinmi namozni to'xtatishi joizdir ikkinchi o'g'ridan qaroqchidan kalkundin qo'rqqan yo'lovchining namozning vaqtini keyniga surishi joizdir uchinchi qozini qaynab teshib ketishdan yoki tomoqning kuyib ketishdan ansirgan ayolning namozni to'xtatishi joizdir to'rtinchi qechib ketayotgan hayvonni tutib olib egasiga qaytarish uchun namozni to'xtatishi joizdir beshinchi namozda tarti qistab qolgan kishining yangidan tahorat elib namozni qaytadan o'qish uchun uni to'xtatishi joizdir oltinchi napli namozlarni o'qiyotgan kishining ota onasidan birasining qandoqli bir ish uchun chaqirishi bilan uni to'xtatishi joizdir yettinchi o'g'ri yoki qaroqchining shapisini his qilgan musofirning namozini to'xtatishi joizdir namozda ishkilinib qilish 361 savol namozni qancha rakat o'qiganligini bilolmay qolgan kishi qanday qiladi javob namozni qancha rakat o'qiganligini bilolmay ishkilinib qolgan kishi agar bu holat uningga tunji qitim yoki qisman yuz bergan bo'lsa namozni qaytadan okuşu kerak mubodi bu holat o kishi uchun ko'p qitim yuz bergan yoki u hamisha shundoq namoz rakatlarida xatolashadigan kishi bo'lsa u vaqtida ko'nglida qancha rakat o'qiganligiga kuchlik taxmin qila olsa shu rakat hisobga ilinadi yoki namozning oxirida sajda sahviy qilinadi uch yuz oltmish ikkinchi savol qancha rakat o'qiganligini ko'nglida taxmin qilolmasa nima qiladi javob agar qancha rakat o'qiganligini ko'nglidami belgilayolmasa ozni hisobga oladi masalan to'rt rakatlik namozda bir rakat o'qidimi yoki ikki rakat o'qidimi buni bilamizsa o'qig'inni bir rakat deb hisoblab yana uch rakat o'qishi lozim ikki rakat o'qidimi yoki uch rakatmi bilamizsa o'qig'inni ikki rakat deb hisoblab yana ikki rakat o'qiydi va namozning oxirida sajda sahvi qiladi sajda sahvi va uning ahkomlari 363 yuz savol sajda sahvi degan nima javob Сәжді сәхве намазды yuz bergan xatolikni юйыш үшін намазның ақырды қылындыған ішкі сәждідір. Сәжді сәхве қылышны vojib қылыдыған ishlar. 364-ші суал қайсы вақытта сәжді сәхве қылыш bo'ladi? болуды? Жауап. ishlarda sajda сәжді сәхве қылыш bo'ladi. болуды. namozning Намазның birasini бірәсіні өз орындын кечіктіріп қойыш. masalan namozning oxiridagi o'ltirishda o'ltirmasdan sahvallikdan yana bir rakat uchun turib ketganga o'xshash chunki namozning oxiridagi o'ltirish namozning farzlaridan sanaladi bu o'ltirishda o'ltirmay yana bir rakatda turib ketgan kishi fotiha surasini o'qib bo'lganchilik vaqt o'tgandan keyin esiga kelib o'ltirsa farz bo'lgan bu o'ltirishni kechiktirgan bo'ladi agar shu rakatning sajdasini qilib bo'lgandan keyin esiga kelsa o'ltirmay shu rakatga yana bir rakatni qo'shib o'qib namozni tamomlaydi bu ortiq ikki rakat namoz nafli bo'lib hisoblanadi har ikki holatda sajda savviy qilish vojib bo'ladi ikkinchi namozning vojiblaridan birasini sahvallikdan tark etish masalan namozda fotiha surasi o'qishni sahvallikdan tark etganga o'xshash uchinchi namozning vojiblaridan birasini o'z o'rnidan kechiktirish masalan fotiha surasini boshqa suradan keyin o'qig'anga o'xshash chunki fotihani boshqa suradan avval o'qish vojibdir to'rtinchi imomning ulli qiroat qiladigan yerda maxfiy maxfiy qiroat qiladigan yerda ulli qiroat qilishimi sajda sahvini kerak qiladi uch yuz oltmish beshinchi savol namozdagi har bir xatolik uchun sajda sahvi kelamdi javob bir namozda bir qancha qitim sajda sahvini kerak qildigan xatoliklar yuz bergan bo'lsa-mo, hammasi uchun bir qitimli sajda sahvi qilish yetarlikdir sajda sahvining vaqti va kayfiyati 366 savol sajda sahvi qanda qilinadi javob namozning oxirgi o'ltirishida attahiyatu duosini o'qib bo'lgandan keyinla o'ng tarafga salom berib bo'lib odatdagidek ikki qitim sajda qilinadi ondan o'ltirib attahiyatu allohumma salli ala allohumma barik ala robbanalani o'qib ikki tarafga salom berdi sajda sahviga munosabatli masalalar uch yuz oltmish yettinchi savol sajda sahvi kechirim qilinadigan olloh qaysilar javob sajda sahvi kechirim qilinadigan olloh tuvandikilar birinchi sajda sahvi qilishni unutib qilish masalan namozda sajda sahvi kerak qiladigan xatolik o'tkazib qo'ygan kishi namozning oxirida sajda savvi qilishni unutib qilib salom berib bo'lgandan keyin esiga kelsa uningdan sajda savvi kechirim qilinadi o'qigan namozi nuqsonsiz durust bo'ladi ikkinchi bomdod namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvini qilishdan burun quyoshdan chiqib qolishi uchinchi asr namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvi qilishdan burun kunning qizirishi chunki kun qizirayotgan va qizargan vaqtlarda namoz o'qilmaydi shunga sajdimu namozning mo'yin bir асасы bo'lg'achqa bu vaqtlarda sajda savimi qilinmaydi namozdagi xatoliklarmi kechirim qilinadi qilinmagan sajda savining qazosi qilinmaydi 4. salom berib bo'lgandan keyin namozga davom qilishga to'sqin bo'ladigan ishlarning yuz berishi masalan taorat sung'anga o'xshash uch yuz oltmish sakkizinchi savol namozda taorat buzilsa nima qilish kerak javob namozda taorat so'zlashmasdan yeb ichmasdan va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmasdan tahorat elib kelib namozning buzilgan yerdan qolgan qismini toluqlısı bo'ladi bu holatda eng yaxshisi namozni qaytadan o'qishdir sutr va onun munosabatlik masalalar 269 savol Sutr degan nima javob Sutr namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tganlarga qarish qo'yilgan to'saq demakdir sual. Namaz xanının savol namozxonning oldidan o'tish gunohmi javob namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tish günahdır. gunohdir chunki bundoq qilish namozning ulug' sha'niga hurmatsizlik Peygamber payg'ambar namaz namoz o'qiyotganlarning oldidan o'tguvchilarga kayıp mundoq degan namoz o'qiyotgan odamning oldidan ötküçü bu ishning qanchalik eğir gunoh ekanligini bilsa namaz namoz o'qiyotgan kishining oldidan göre ko'ra saqlab turish uning uchun yaxshi bo'ladi buxoriy va muslim rivoyat ammo masjidi haram zaruriyat yuzasidan bu masaladan mustasno 371 savol oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda nima qilish kerak javob oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda uning sajda qiladigan yerdan boshlab 3 kez miqdori bir yarim metr yiroqdan o'tishga bo'ladiganligiga islom ulamolari fatvo bergan 372 savol sutr qanchalik bo'ladi javob sutr eng kam deganda bir gaz qirq santimetr egizlikda bo'lishi lozim namoz o'quvchining oldidan odam o'tish ehtimoli bo'lgan yerlarda namozni daraxtning yoki mo'mining orqasida o'qish yoki oldiga xado yoki tayoq tiklash va yoki o'rindiq qo'yish lozim agar yer qattiq bo'lib xodini yoki tayoqni qadash mumkin bo'lmasa uni yotqizib qo'yish tikligidek xoda yoki g'oz tepilmasa oldiga bir siziq sizib qo'yish kerak buningdan maqsad namozxonning oldidan o'tguvchilarni ogohlantirish payg'ambar alayhissalom bir hadisda sizlar ochiq joylarda namoz o'qiganda bira o'qchaqliq narsa bo'lsinmi oldinglarga sutr qilib qo'yinglar deb ko'rsatgan hokim rivoyati tilovat sajdasi va uning ahkomlari uch yuz yetmish uchinchi savol tilovat sajdisi degan nima javob tilovat sajdisi sajda oyatini o'qigan yoki anglagan yoki anglash niyati bilan bo'lmasimi eshitib qolganlik sababdan qilinadigan sajda demakdir bu hollarda tilovat sajdisini qilish vojibdir tilovat sajdisini vojib qiladigan sabablar uch yuz yetmish to'rtinchi savol tilovat sajdisini vojib qiladigan sabablar qaysilar javob tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar uch bo'lib ular tuvandikilar birinchi sajda oyatini o'qish mayli namozda bo'lsin mayli namoz sirtida bo'lsin mayli o'zi pong bo'lib o'qiganlarni o'zi anglamagan bo'lsin har holatda sajda oyatini o'qigan kishiga tilovat sajdasi qilish vojib bo'ladi ikkinchi sajda oyatini anglash yoki ixtiyorsiz ishitib qilish qandoqli sabab bilan bo'lsin sajda oyatini ishitgan kishi uchun sajda qilish vojibdir Üçüncü, jamoat bilan namoz okuanda imomning sajda oyatini o'qishi Gerçi jamoat imomning sajda oyatini o'qiganligini to'liq ankaramıgan bo'lsinmi imom sajda secde hamon aman imom bilan birlikda sajda qilishi secde tilovat vacibdir. vaqti va kayfiyati ve keypiyeti. 375. sual. savol tilovat kanda qanday qilinadi javob allohu akbar deb takbir etib, namozdagi secdeki o'xshash bosh yergi qo'yiladi ammo qo'llar ko'tarilmaydi sajdada odatda namozning sajdasida o'qiladigan subhan robbiyal ala uch qatim o'qiladi sajdadan turish uchun yana takbir aytiladi uch yuz yetmish oltinchi savol tilovat sajdasining vaqti qachon javob sajda oyatini o'qigan kishi namozda bo'lsa darhol takbir aytgan holda bir qaytimli sajda qiladi yana takbir bilan o'rnidan turib namozni kelgan yerdan davomlashtirdi agar namozning sirtida bo'lsa onu darhol qilish zarur emas balki oldirmasdan taorati bulmasa taorat ağandı qilivosi bo'ladi agar bu sajdani unutib qolsa qazosi kammaydi tilovat sajdasiga ki masalalar uch 377 yetmish yettinchi savol tilovat sajdasi qilishni salohiyatli qiladigan shartlar qaysilar javob sajda oyatini anglagan kishining sajda qilishning vojib bo'lishi uchun sajda oyatini o'quvchining inson bo'lishi va aql o'shi joyida bo'lgan biri bo'lishi shartdir buningga asosan shotutning eg'izdan onlagan sajda oyati uchun sajda qilish vojib bo'lmaydi 378. yuz yetmish sakkizinchi savol radio yoki televizorlardan sajda oyatini onlagan odamga sajda qilish vojib bo'lamdi javob sajda oyatini radio yoki televizordan onlagan kishi uchun sajda qilish vojib emas 379. yuz yetmish to'qqizinchi savol tilovat sajdasi uchun taorat va qiblaga yuz keltirish shartmi? Javob. Tilovat sajdasini qilish uchun tahorat va qiblaga yuz keltirish albatta shart qilinadi. Chunki tahoratsiz sajda qilinmaydi va sajda faqat qiblaga qarabli qilinadi. 380 savol. Sajda oyatining takrorlanishi ko'p qitim sajda qilishni lozim qilamdi? Javob. Sajda oyatidan birni bir o'rinda turib ko'p qitim takror o'qigan kishi uchun bir qitimli sajda qilish kifoya qiladi. agar shu sajda oyatini bir qancha o'rinda o'qigan kishiga qancha qitim o'qigan bo'lsa shuncha qitim tilovat sajdasi qilish vojibdir uch yuz sakson birinchi savol sajda oyatini o'z ichiga olgan so'ralar qaysilar javob qur'oni karimning o'n to'rt so'risida sajda oyati bo'lib ular birinchi arob so'risi ikki yuz oltinchi oyat ikkinchi rad so'risi o'n beshinchi oyat uchinchi naml so'risi qirq to'qqizinchi oyat to'rtinchi isro surasi bir yuz yettinchi oyat beshinchi maryam surasi ellik sakkizinchi oyat oltinchi haj surasi o'n sakkizinchi oyat yettinchi furqon surasi oltmishinchi oyat sakkizinchi namli surasi yigirma to'rtinchi oyat to'qqizinchi sajda surasi o'n oltinchi oyat o'ninchi sot surasi 24 to'rtinchi oyat 11 birinchi fussilat surasi 37 yettinchi oyat 12-нче Нәҗм сүресе 62-нче аят. 13-нче Иншиқақ сүресе 13-нче аят. 14-нче Алақ сүресе 19-нче аят.